Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Արցախյան շարժման արմատներն առավել խորակունք ունեն։ Վերադարձ է բանակցությունների սեղան բխում է Արցախի հարցի խաղաղ դրամաբանությունից։ Հանրապետության իշխանությունները չեն խոչընդոտում համանadrական փոփոխություններ իրականացնելու ստորագրահավաքին։ Աստխաշեն համայնքում ընթանում են մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ։ Շուշիի արհեստագործական ուսումնարանի ծրագրով ներառվել են խոհարարական դասընթացներ։ Հայ բժիշկները Հալեպում կյանք են փրկում։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հայաստանյան շարժման ալիքվելու գլխավոր դերթապաճառներից էր նաև ադրբեջանցիների կողմից հայոց ազգային մշակութային ժառանգության յուրացման եւ այդ հարստությունից իրական տիրոջը արցախահայությանը զրկելու փորձերը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց Արցախյան շարժման հայտնի գործիչ Արցախի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը։ Արցախյան շարժման առաջամարտիկների բանակում քիչ չէին նաև մտավորականները, ովքեր թե ըմբոս ցուցարարներ էին եւ թե ժողովրդական ինքնաբուխ շարժման համակարգողներ։ Այդ շարժումը մեր քննությունն էր մեր առաջ։ Խոսելով Արցախյան շարժման դասերի ու կարևորության մասին համոզմունք հայտնեց Վարդան Հակոբյանը։ Մենք արդեն գիտեինք, որ ադրբեջանական իրականության մեջ Լեռնային Ղարաբաղը որպես հայկական երկրամաս այլևս չի շարունակելու գոյությունան, եթե մենք թողնենք Ադրբեջանի իշխանության տակ։ Յուրաքանչյուրս տեսնում ենք մեր վերջը, մեր վերջակետը ադրբեջանական գաղափարախոսության մեջ։ Արցախյան շարժման արմատները, որ սնվել էին մասնատված հայրենիքն ամբողջական տեսնելու երազանքով, առավել խոր ակունք ունեն։ Արցախցի մտավորականի խոսքով իրենց համար պարզ էր, որ Նախիջևանի հայաթափման ադրբեջանական ցեղասպանական ծրագիրը հասել էր Արցախ։ Ըստ Վարդան Հակոբյանի 1988 թվականի համաժողովրդական շարժման խթաններից էր ադրբեջանական հերթական խոշոր մշակութային գողությունն Արցախում։ Մեր շարժման առաջին խթաններից մեկը նա եղավ, երբ Ադրբեջանը պլակատներ հրատարակեց, որտեղ Գանձասարը ներկայացնում էր որպես ադրբեջանական մշակութային օջախ։ Արդեն սկսել էին մեր մշակութային օջախներն իրենց դարձնել, հայերեն արդեն սեղմում էին, հայերեն երկ, հայերեն երաժշտություն, գրականություն չկա, Խոսելով Արցախյան շարժման ժամանակագրության մյուս պատճառների ու ակունքների վերաբերյալ իր դիտարկումների մասին բանաստեղծը մանրամասնեց։ Շարժումը այս հողի վրա կար դեռևս այն պահից, երբ Ադրբեջանի բռնակցվեց Ղարաբաղը։ Երեսմական թվականների ընտրանից հետո քանի-քանի մարդկանց բանտարկել են ազգային նորմալության մեջ մեղադրելով։ Եթե դու ուզում ես հայերեն խոսել, նացիոնալիզմի մեջ մեղադրում են։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ի Լեռնային Ղարաբաղի Մարսխորհրդի պատմական նիստը ըստ էության համաժողովրդական խաղաղ շարժման գագաթնակետն էր։ Վարդան Հակոբյանն Արցախցի հեղինակավոր մտավորականների հետ այցելել է Մոսկվա, հանդիպել բարձրաստիճան կուսակցական ղեկավարների հետ, ստորագրել նրանց հասցեագրված պահանջատիրական նամակներ։ Մոսկովյան այդ այցելություններից մեկի ժամանակ էր, որ Արցախյան պատվիրակությանը խորհուրդ տվեցին ժողովրդական շարժմանն ու Արցախահայոց մայր հայրենիքին վերամիավորվելու պահանջատիրությանը իրավական ուժ հաղորդելու համար Մարսխորհրդին նիստ հրավիրել։ Վանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը, ով պատմական այդ նիստիկ հարտուղարն էր, պատիվ է ունեցել հրաապարակում խմված ժողովրդին առաջինն ավետելու կայացած նիստի սպասված արդյունքը, հավատացած, որ համազգային երազանքի իրականությունն առավել քան մոտ է։ Բարձրախոսով ասի աչքդ լույս ժողովուրդ, քո տարիների երազանքը կատարվեց։ Ասում ենք, թե որ որոշումը կայացավ ենք շրջավ, դա բնտին լոխաբացուցալ, որ դա օրինական համանդրական իրավունքն է։ Ցավոք հայ ժողովրդի արդար եւ օրինական պահանջատիրությանը խաղաղ լուծում չեր վիճակված։ Ազգային վաղեմի երազանքի իրականությանը հասնելու Գողգոթան դեռ պիտի անցներ հայի արյամբ ներկված Սումգայիթով, հազարավոր անդառնալի ու ծանր կորուստներով հագեցած գոյամարտով ու ազատամարտի մարտադաշտերով։ Ու երբ արդեն որոշումը կայացել են, դրանից հետո ավելի գազազած թուրքերը թուրքական իշխանության ադրբեջանի կառավարության հրահանգներով ամենուր հայերեն սպանում էին, հասել է դա այդ թողտվությունը, որ Սումգայի տեղ ունեցավ, Աստյանի վրա հարձակվեցին, Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ավելի հարմար պահ, քան հիմա է բանակցությունների օրինական ձևաչափը վերականգնելու համար կարող է եւ չլինել։ Այս մասին ասել է Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ падգամավոր Դավիթ Մելքումյանը։ Ըստ նրա, ինչքան էլ դժվարին թվա այդ խնդիրը, այնուամենայնիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է անընդհատ պնդի իր հիմնավորումները, իսկ հայկական կողմերից պետք է մշտապես համալրվեն այն փաստարկները, որ այլ կերպ հնարավոր չէ։ Արցախի վերադարձը բանակցությունների սեղան բխում է հարցի խաղաղ կարգավորման տրամաբանությունից, որքան շուտ բոլորը հասկանան այս հանգամանքը, այնքան ավելի կմոտենան հակամարտության կարգավորմանը։ Միանշանակ է, որ միայն հայտարարությամբ հնարավոր չէ ապահովել Արցախի լիարժեք մասնակցությունը բանակցություններին, մանավանդ հաշվի առնելով, որ հակառակ կողմը ամեն կերպ ընդդիմանում է, ասել է Դավիթ Մելքումյանը։ Ես ուզում եմ, որ այնպիսի իրավիճակ ունենանք, որ բանակում չծառայելը լինի անհնար, դա լինի պատվաբեր, որտեղ տղա երեխան չծնված ծնողները մտածեն նրան երկրից հանելու մասին, այլ այնպիսի հեղինակություն ունենա մեր երկիրը, որ տղա երեխան անպայման ծառայի իր երկրի զինված ուժերում։ Ուզում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիները վերադառնան։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով սահմանված կարգի խախտման պարտադիր իր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին Հայաստանի օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծին։ Նշենք, որ խոսքը վերաբերում է բանակում չծառայած եւ 27 տարին լրացած Հայաստանի քաղաքացիներին գումարի դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատելուն։ Նա նշել է, որ իրենք այժմ հնարավորություն են տալիս մեղմել քրեական պատասխանատվություն ենթարկելը, կարծես իրօրինակ համաներում են կիրառում։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր քաղաքացիները վերադառնան եւ լիարժեք մասնակցեն մեր երկրում տեղի ունեցող փոփոխություններին գործընթացներին, ասել է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Կարծում եմ եկել է այն սահմանագիծը, որտեղ պետք է եւ հասարակությունն էլ գիտակցի, որ այս խնդիրը արդեն ամբողջական լուծման եզրին է կանգնած եւ ամեն տարի ավելացնել, հնարավորություն տալ գնացածները գալ, չէ որ այս օրինագիծը մշտապես ռեստարտ անելով մենք հնարավորություն ենք տալի ներքևում շատերը մտածեն, որ կարող են գնալ, դուրս գալ Հայաստանից, գտնել սողանցքեր, խուսափել, հետո այս հնարավորությունից մշտապես օգտվել, որտեղ պետությունը միշտ ուզի, որպեսզի իր հայրենակիցներին հնարավորություն ստեղծի Հայաստան վերադառնալու։ Վերջին հաշվով այս պայդրությամբ մենք 10000 քաղաքացի ունենք, որոնք այս տարիքային խմբի մեջ են գալ եւ ծառայություն անցնելը այնուամենայնիվ ցանկալի է եւ ինչ որտեղ անհրաժեշտ է նաեւ իրենց համար որպես Հայաստանի ապագայով մտածող հնարավորությունները կիրառող քաղաքացի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մենք իրավական եւ ժողովրդավարական պետություն ենք, ինչն իր մեջ պարունակում է այն հրամայականը, որ որևէ մեկը չի կարող լինել օրենքից բարձր, որևէ մեկը իրավունք չունի խախտել, ոտնահարել օրենքը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Արցախի հերոս Սամվել Բաբայանի գրասենյակի տարածած հայտարարությանը։ Օրենքով ինչպես նախատեսված է, այդպես էլ պետք է լինի։ Իշխանությունները պետք է անեն եւ անելու են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի պահպանվի կար կարգ ու կանոնը, օրենքի գերիշխանությունը, նույնը պետք է անի ցանկացած այլ քաղաքացի։ Այս փիլիսոփայության ներքո պետք է ընթանա ցանկացած գործընթաց, ասել է նա։ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ իշխանությունները չեն խոչընդոտում համանadrական փոփոխություններ իրականացնելու ստորագրահավաքին։ Հիշեցնենք, որ Սամվել Բաբայանի գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես Արցախի իշխանություններին կոչ էր արվում չխոչընդոտել համանդրական փոփոխություններ իրականացնելու ստորագրահավաքին, վերադառնալ օրինական դաշտ, աշխատել օրենքի սահմաներում, վերջ տալ բռնանալ մարդկանց իրավունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է հայտարարության նշված այն դրույթին, թե խոչընդոտելով ստորագրահավաքին իշխանությունները դրթում են ժողովրդին վաղաժամ որոշումների, այն է հեղափոխության, Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ չի կարծ կարծում նման բան լինի։ Սամվել Բաբայանի գրասենյակի հայտարարության անդրադարձել է նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանը։ Այս պահին ես դեռ չեմ կարող վերջնական գնահատական տալ, որովհետև լրացուցիչ ուսումնասիրությունների կարիք կա, այսինքն իրենց նշած որոշումներն էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներն էլ պետք է ուսումնասիրենք, նաև պետք է հասկանանք իրավաչափությունը, համաչափությունը համանախապակումների, հետո նոր հնարավոր կլինի գնահատական տալ, արդյոք կա իրավունքների խախտում թե ոչ, նշել է Արտակ Բեկլարյանը։ Արցախի պետական բյուջեի միջոցներով Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքում ընթանում են մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, այն շահագործման կհանձնվի սեպտեմբերին։ Այս մասին ասել է համայնքի ղեկավար Զորիկ Ղազարյանը, նշելով, որ մինչ այսօր համայնքում մանկապարտեզ չկա։ Նախակրթարանի շին աշխատանքները սկսվել են 2018 թվականից։ Գյուղապետի խոսքով մանկապարտեզը նախատեսված է շուրջ 30 երեխայի համար։ Շուշիի արհեստագործական ուսումնարանի ծրագրում ներառվել են խոհարարական դասընթացներ։ Առաջին անգամ ընդգրկվել է հասարակական սնունդ բաժինը, ներկայում այնտեղ սովորում են 14 ապագա խոհարարներ, որոնցից 9 աղջիկ, 5 տղա։ Այս մասին ասել է Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի գործադիր տնօրեն Վասպուրա Կարապետյանը, մանրամասնելով, որ բաժնի հանդեպ աշակերտների հետաքրքրությունը բավական մեծ է։ Այս ընթացքում աշակերտները հասցրել են պատրաստել մի շարք ճաշատեսակներ ամենատարի տարբեր խոհանոցներից։ Ուսումնական փուլի երկրորդ տարվա ընթացքում նրանք ուսումնասիրեն հրուշակագործությունը, որը չի համանապակվելու միայն քաղցրավենիքի պատրաստմամբ։ Մեր ուսանողները կսովորեն նաև պատրաստել շոկոլադներ, կարամել, համաշխարհային տարբեր խոհանոցներից անուշեղ են, նշել է Վասպուրակ Կարապետյանը։ Նրա խոսքով դասերն անց են կացվում տեսականի եւ գործնականի համադրությամբ։ Պատրաստման ընթացքում սովորում են նաեւ մատուցման տեխնիկան եւ կուլտուրան։ Աշակերտները Արցախի տարբեր շրջաններից են, ավելի ավելացրել է Վասպուրակ Կարապետյանը։ Հայ բժիշկները Հալեպում կյանք են փրկում։ Այս գրությունը Facebook-յան իր էջում արել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամլոքարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը լուսանկարներ հրապարակելով Սիրիայում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող մասնագետների աշխատանքից։ Հիշեցնենք, որ Սիրիայի ժողովրդին մարդասիրական մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով փետրվարի 8-ին հումանիտար ականաձերծողներից, բժիշկներից եւ նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած խումբը ընդհանուր 83 անց մեկնել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն քաղաք Հալեբ։ Հայ մասնագետները Հալեպի բացառապես ռազմական գործողություններից զերծ բնակավայրերում ծավալում են հումանիտար ականաձերծման, բնակչության հակաականային իրազեկման, բժշկական ծառայությունների մատուցման մարդասիրական գործունեություն։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինծառայող է մահացել։ ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ հայտնվել ջրամբարում, ինչի հետևանքով վարորդը մահացել է։ Փրկարարները ջրամբարից դուրս են բերել նրա դին։ Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակից Սոֆիա Հարությունյանը։ Փետրվարի 18-ից 25-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 44 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 5, տեխնացին բնույթի 8 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ կենցաղային բնույթի 12 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրամ 66, վերելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք, դուժել 4 քաղաքացի։ Փետրվարի 19-ին ժամը 8:16-ին Շուշիի Գյումրիի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ շրջանի Լիսագոր համայնքի մոտակա ճանապարհատվածում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Շուշիի հրշեջ փրկարար մասից 1 մարտական հաշվարկ մեկնել է դեպքի վայր։ Տեղ հասնելուն պես սպարզվել է, որ Շուշի Բերձոր 23-րդ կիլոմետրին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն համայնքի բնակիչն իր վարած վազ 2107 մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ գլորվել ձորը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով դժուժած վարորդին եւ ուղևորներին տեղափոխել են Ստեփանակերտ Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Փետրվարի 20-ին ժամը 8:18-ին Շուշիի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից ահազանգ է ստացվել, որ Բերձոր Շուշի ճանապարհի 35-րդ կիլոմետրի վրա տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության Գորիս քաղաքի բնակիչն իր վարած ԿԱՄԱԶ մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց եւ բախվել բարձր լարման էլեկտրասյանը, որի հետևանքով էլեկտրասյունը ընկել է ճանապարհին։ Շուշի հրշեջ փրկարար մասից հրշեջ փրկարարները մեկնել են նշված վայր։ Տուժած վարորդին ցուսաբերել առաջին օգնություն եւ տեղափոխել հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման երկու դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցկը եւ Սոտ Կարվաճար ավտոճանապարհը բաց են մարդատար ավտոմեքենաների համար, իսկ բեռնատարների համար դժվարանցանելի։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկության համաձայն Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի Հանրապետության գլխավոր վարչությունից ստացված տեղեկության համաձայն ռուսական կողմում կան կուտակված ավտոմեքենաներ։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։